يا ارحم الراحمين ويا مقيل عثرات العاثرين انت المستعان وعليك التكلان انت المجيب لمن دعاك الملبي لمن ناداك نسالك رحمتك التي وسعت كل شيء وانابت بها قلوبنا اليك فارحمنا واقل عثراتنا واغفر لنا ذنوبنا وخطيئاتنا وعافنا فيما بقي من عمرنا وهب لنا عملا صالحا زاكيا نقيا خالصا واستجب دعاءنا ولا ترد مسالتنا يا خير من سئل ويا خير من اعطى Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle kuşatan ve ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere yeniden doğrulma fırsatları veren yüce yaratıcı. kendisinden yardım talep edilebilecek yegane zat sensin ve ancak sana tevekkül edilir. Sen, sana yönelip dua edenlerin sesini mutlaka işitir, çağrılarına icabet edersin. Kapına sığınıp bir nidada bulunanlara da elbette karşılık verirsin. Rabbimiz, senden bütün varlığı kuşatan rahmet havuzuna, bizi de almanı dileniyoruz. İşte kalplerimiz de bu duygularla senin ulu dergahına yönelmiş vaziyette. Bize merhametinle muamele et. Sürçmelerimizi bağışla. Bütün günahlarımızı ve kusurlarımı yarlığa, sürçmelerimizi bağışla. Bütün günahlarımızı ve kusurlarımızı yarlığa, ömrümüzün geri kalan kısmında da bize sıhhat, afiyet ver ve bizleri dupduru ve katışıksız salih ameller işlemeye muvaffak eyle. Dualarımızı kabul buyur ve isteklerimizi geri çevirme. Ey kendisine el açılanların en cömerti ve ey lütufta bulunanların en hayırlısı. Amin.